для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. сяржант хворы, трэба ўрача паклікаць. Я схапіўся за гэтую думку. Можа здарыцца, што прыйдзе Антаніна і я скажу ёй пра дзённік, няхай уратуе яго, бо там яе жаночы гонар. Сапраўды, прыйшла яна. Убачыла мяне, здзівілася і засмуцілася нават. Як ты трапіў сюды? О, хе-хе. <laughs> Ваенфельчар не ведае, як трапляюць сюды. Выскаліў зубы адзін з арыштаваных. Божа мой! І ўвесь гарыш! Табе ў санчасці трэба быць, а не тут. Што здарылася? Паставіла градуснік. Я нахіліўся да яе даверліва прашаптаў: "Тоня, я набіў морду кідалу за смерць пясоцкага. Мяне могуць судзіць, а там астаўся мой дзённік. У ім шмат што запісана. Ты разумееш, Перадай як-небудзь Астахаву, каб ён схаваў і нікому не аддаваў. Астахаву можна даверыць. Термометр паказваў 39 градусаў. І то не дамаглася, каб мяне перавялі ў санчасць у тую ж палату, дзе я ляжаў раней. Мне здалося, што яна зрабіла гэта знарок. Непрыемна было ў такі час побач з думамі пра сенню прыгадваць тое, што здарылася тады. Але ранейшай непрымірымасці не было, бо само сабой атрымалася неяк так, што цяпер, калі не стала сені, яна па сутнасці адзіны чалавек, якому можна даверыць шмат што з таго, з чаго нельга даверыць іншым. На другі дзень Антаніна прынесла мой дзённік. Вось, Астахаў перадаў яго мне, сказаў, што яму цяжка хаваць, вельмі цікуе муха, раззваніў на ўсю батарэю. Яна села побач на табурэце, закрыўшы мяне ад суседзяў па палаце. Правярала пульс, мерала тэмпературу і гаварыла шэптам. Выгляд у яе быў стомлены і засмучаны. Начальнік штаба патрабуе аддаць цябе пад суд. Кажа, нельга дараваць, калі малодшы чын падымае руку на старэйшага. А калі праз гэтага старэйшага чына гіне чалавек, гэта можна дараваць? Так? Абурыўся я. А чаму ты крычыш на мяне? Людзі кажуць, што ты дурань. Знайшоў спосаб, я згодна. Сеўчынка і лазебны лаюць цябе, але я адчула, будуць абараняць, ім шкада цябе. Я змоўк, расчулены яе словамі. Мне таксама зрабілася шкада сябе. Я папрасіў, каб яна пакуль што схавала дзённік і калі што здарыцца паслала па адрасу, які напісаны на многіх старонках шытка. Толькі не чапай нічога. Яна паглядзела на мяне са здзіўленнем, відаць, не зразумеўшы, што там можна чапаць. Я растлумачыў: Там дрэнна напісана пра цябе. Яна ўспыхнула ўся, сарамліва апусціла вочы: « Я ведаю, Ты чытала? Не. Я ведаю, што ты не мог напісаць пра мяне добра. Ты ўсё яшчэ ненавідзіш мяне. Я не адказаў. Нянавісці ў сваім сэрцы я не адчуваў больш, але не мог прызнацца ў гэтым ёй нават баяўся прызнацца сам сабе. Мне здавалася, што прыязнае стаўленне да яе абраза абраза для Сашы. І ў той жа час абставіны, бязлітасныя абставіны вымушалі мне даверыць ёй самае запаветнае, што давяраюць толькі добраму другу. Thank you. два, калі я чуў сябе лепш, мяне выклікаў камандзір дывізіёна капітан Купанаў, былы камандзір нашай вучэбнай батарэі. Мяне ўсцешыла, што далі рамень. Я ішоў на КП адзін, без канваіра, вольны і пры поўнай форме. Але ўсё роўна недалёкая дарога гэтая была для мяне нялёгкай, не Чым бліжэй падыходзіў да капэ, тым больш цяжэлі ногі, і ўрэшце мая хада стала нагадваць той кашмарны сон, калі хочаш ісці, энергічна падымаеш ногі, робіш крокі і заўважаеш, што не можаш скрануцца з месца. Ападаваў страх. Што скажа мне гэты маленькі чалавек, якога мы празвалі Наполеонам? что я откажу яму. У галаве ніводнай думкі. Здавалася, лягчэй было б стаць перад дзесяцю самымі суровымі суддзямі, чым перад адным капітанам. Я паважаў яго і баяўся. Просты гаваркі Сеўчынка ніколі не выклікаў мяне такіх пачуццяў. Я паважаў яго не менш, але не баяўся нават тады, калі ён злаваўся і моцна прапясочваў за што-небудзь. Да яго я пайшоў бы з радасцю, гатовы выслухаць самы суровы прысуд. Купанаў усё ж такі стройны, перацягнуты партупеяй, хутка падняўся, калі я атрымаўшы дазвол зайшоў і пачаў дакладваць. Ён выслухаў, што з'явіўся па яго загаду і маўчаў. Стаяў насупраць за планшетным сталом, пільна ўглядаўся ў мой твар, быццам хацеў пазнаць ці наадварот, убачыў першыню і хацеў назаўсёды запомніць. Натуральна, што я не вытрымаў яго позірку. Апусціў вочы я чуў, што мне душна. На лбе, на шыі, на спіне выступае пот, ды такі едкі, што засвярбела ўсё цела. Але я не мог паварушыцца. Скоўвала думка, што адзіная, якая свідравала мозг, калі ён паглядзіць гэтак моўчкі яшчэ хвіліну я не вытрымаю, мне стане млосна, але ўрэшце капітан сказаў: «Я вас слухаю, сержант Шапятович. І тады я ўстрапянуўся, прарваўся, як кажуць, Ступіў крок бліжэй, загаварыў так шпарка, быццам баяўся, што не здолею выказаць усяго за той час, які мне адпушчаны лёсам і камандзірам, таварыш капітан. Я быў упэўнены і цяпер упэўнены, што ён ён кідала знарок кінуў сеню Пясоцкага. Я ведаю гэтага чалавека, я вучыўся з ім, у тэхнікуме і тут у арміі, Ён ненавідзіў пясоцкага. Завошта Я не ведаю. Помніце ў пачатку вайны. Кідала, выдумаў тады, што пясоцкі паражэнец, а потым гэтая гісторыя з гадзіннікам. Ну, калі мы затрымалі нямецкага лётчыка, ён хацеў, забраць у яго гадзіннік, а Сеня сказаў, што гэта марадзёрства. І вось ён адпомсціў яму. Як адпомсціў, як забойца, гаварыце спакойна, кінуў купанаў. Але мне сапраўды было ўсё роўна, што зробяць са мной. я не магу гаварыць спакойна. Вы можете паслаць мяне ў штрафную, куды хочаце, але калі я зноў сустрэну гэтага тыпа, няхай ён хоць генералам стане, я не толькі расквашу яму морду, я даволі, перапыніў капітан, ляпнуўшы далоней па стале. Я змоўк яму нельга было не падпарадкавацца. Зноў з'явілася трывога, што ён вырашыць, чаму так доўга думае і раптам ён сказаў, як заўсёды коротка афіцыйда па-вайсковаму: Пойдзеце ў батальён в нос. Служба паветранага назірання, паведамлення і сувязі. Сёння ж адбыць. Дакументы вазьміце ў памнадштаба лейтенанта Мураўёва. Можаце ісці. Замест таго, каб адказаць, што патрэбна па статуту, я зноў сарваўся. Ай, ён! Ён не панясе ніякай кары кідала. Я ўбачыў, як здрыгнулі ўзляцелі на лоб белыя бровы камандзіра дывізіёна, здзівіўся ён, расчараваўся ці ўгневаўся, я асекся. «Можаце ісці!» Паўтарыў ён ціха, але з такім націскам, з такой сілай, што мне адразу успомнілася ўсё, чаму ён некалі вучыў нас. Я выскочыў з душнай зямлянкі, прагна глытнуў марознае паветра і тут асэнсаваў яго словы: Пойдзеце ў батальён службы паветранага назірання, паведамлення сувязі. Чаму гэты батальён? Не разумею і цяпер. Але тады я зразумеў, што ўратаваны ад нечага страшнага і ганебнага, што знайшліся людзі, якія зразумелі мой душэўны стан, калі я схапіў табурэтку. Упершыню за тыя чорныя дні я ўбачыў дзень, палярны, хмурны, але ён здаўся мне цудоўным. Я убачил белый снег без водблеска в огню, Синий залив, нескоранный город И узрадовался життю. Только выла я у себе, что не подяковал Купанову И навод не развитался по-людску. Свинтус! Свинтус! Атрымаўшы належныя дакументы і свой ранец з небагатым салдацкім набыткам, я пайшоў санчасць, каб забраць у Антаніны дзённік. Помню, ідучы я пашкадаваў, што не аддаў яго. Ты панікёр. Але няхай яна зразумее, што я ратаваў яе гонар. Яна не выявіла асаблівых пачуццяў, даведаўшыся, што я ад'язджаю ні смутку, нічога іншага. І нічога асаблівага мы не сказалі адно аднаму, словы былі нязначныя. Падзённік яна некуды хадзіла, прынесла яго акуратна загорнуты ў марлю цырадку. Выйшла з барака ў адным халаце, каб правесці мяне. І на двары сказала. Мне перадалі яго пісьмы тры пісьмы. Ён пісаў мне і насіў з сабою кішэні. Сеня, дай мне. Яна пакруціла галавой: "Не. Я нікому не дам іх. Я прачытала і нешта Нешта быццам порвалася ў мяне тут. Яна показала на грудзі, я хаджу сама не свая. Дай мне гэтыя пісьмы зноў попрасіў я, навошта яны табе ты не кахала яго. Не кахала, сумна паўтарыла яна. Але пісем я табе не дам. А можа, можа я стану лепшай, калі яны будуць пры мне, Яна сказала гэта такім голасам, што я пашкадаваў яе і адчуў. Хвіліна развітання для мяне робіцца сумнай. Больш не было слоў, якія я мог сказаць. Папрасіў, каб яна перадала прывітанне маім хлопцам. Асабліва Астахаву і Чарняку, Асеўчынку і Лазебнаму скажы дзякуй, ніколі не забуду іх. Яна спытала, ты напішаш мне? Не ведаю адказаў я шчыра, бо сапраўды не ведаў, ці будзе ў мяне жаданне пісаць ёй. Развіталіся кароткім поціскам рук. Лютый я не ставлю нават даты. Дні так падобныя адзін на адзін, што адрозніваюцца хіба толькі тым, што бываюць ясныя, калі з-за далёкай грады лясістых сопак вылазяць ненатуральна жоўтае халоднае сонца гадзіны на дзве-тры, а ўначы калышуцца ў небе дзіўныя палотнішчы палярнага зяння і бываюць дні завірушныя. Апошніх у гэтым месяцы больш – Снег пачынае падаць зверху, узнімаецца знізу увесь свет засцілае снежная каламуць. Сціраецца мяжа паміж днём і ноччу, паміж сапраўдным і ўяўным. Снег і снег. Павярнуўшыся не ведаеш, куды ісці. Дзе ўсход, дзе захад, дзе зямлянка, дзе абрыў у возера. Становячыся на варту, абвязваем сябе доўга вяроўкай, другі канец якой моцна прывязаны да за жалезную скабу забітую у сцяну нашай бярвечатай будыніны. І вартавому ў такія ночы прыходзіцца час ад часу падымаць усіх, каб прачысціць тунелепадобны праход ад дзвярэй на пляцоўку і скінуць снег з даху, з коміна, бо прапусці гадзіну-другую, і мы будзем пахаваны жывымі, не здолеем ні адчыніць дзвярэй, ні выбрацца праз акно. Хаціна, у якой мы жывём, пабудавана ў дзеюным месцы – у цясніне паміж скалами. Цясніна, расшыраючыся, паката спускаецца да берага азёрнай бухты. Гэта адзіны выхад на шырокі прастор, вароты ў свет. Праўда, цяпер, калі намяло гурбы снегу, з даху можна ўзабрацца па левай круцізне ўверх, і адтуль Лёгка спуститься у лясную долину, Что ляжыць на ўсходзе ад нас. На правы выступ скалы ў засцелягчэй, Прырода як бы збудавала штучны ўсход, з якія мы таксама акуратна чысцім, бо там, на вяршыні гэтай скалы, наш назіральны пункт. Там стаіць вартавы і сочыць за небам. З іншых трох бакоў скала стром абрываецца ў возера. Вузкае і даўгое, як амаль усе азёры поўначы. Яно цягнецца на паўночны захад так далёка, што супрацьлеглы бераг яго вырысоўваецца толькі ў ясныя раніцы. Калі ўзыходзіць сонца, возера слепіць сваёй белізной, не, не белизной, блакитной искрыстостью. Цяпер я ніколі не бачу снег белым, таким, як бачыў у роднай Беларусі. Цяпер ён заўсёды то ружовы, то блакітны, то сіні, то нават белый жоўты. Thank you. Мост наш самый далекий. От Кандалакши, где находится штаб батальона, треба ехать техником на заход. До маленького лесного паустанка, коли якого размещены некие прифронтовые тылы. От гэтага паустанка, з яким мы маем телефонную сувязь, треба ісці на лыжах километров 15 на полночь. Успоминаю размову с командиром батальона – Я прыехаў не адзін, нас было пяцёра з дывізіёна, але астатнія разведчыкі. Яны ведалі, што едуць на пасады камандзіраў пасту, бо батальён толькі фарміраваўся. Я не разумею, калі даведаўся пра ўсё гэта, ды і дагэтуль не разумею, чаму купанаў паслаў сюды мяне, агневіка. Хацеў схаваць ад трыбунала, Ці баяўся, што калі астануся ў дывізіёне няхай і на іншай батарэі, непазбежна сустрэнуся з кідалам, і тады можа быць яшчэ большае ЧП. А магло здарыцца. Нам лепш не сустракацца, бо я ніколі не дарую яму смерці сені. Майор Журавлёў, худы і стомлены, потым я даведаўся, што ён прыехаў з блакіраванага Ленінграда, няўважліва разглядаў нашы дакументы. Але калі чарга дашла да мяне, зацікаўлена ўзняў вочы. А, гэта ты. Купанаў расказваў мне. Што ж ты <laughs> сваіх б'еш? Сярод сваіх таксама трапляюць. Я не мог знайсці ёмкага і трапнага вызначэння і запнуўся. Якіх варта біць? усміхнуўся майор і тут жа цяжка ўздыхнуў. Э, бывае. Я адразу адчуў сімпатыю да гэтага чалавека. Люблю людзей разумных і простых нефармалістаў. Пойдзеш камандзірам 9, сказаў мне тады маёр Жураўлёў. Але май на увазе самы адказны пост, самы далёкі і самы блізкі ад фронту. Там трэба вуха трымаць востра, глядзець не толькі за небам, але і за зямлёй. Часам праз лінію фронту прарываюцца лыжнікі, афіны ведаеш, якія лыжнікі. Лінія фронту тут чорт, яе суцэльную трымае на гэтай забытай богам зямлі. Тут улетку не прайсці, не праехаць. Людзей у вас будзе мала, пакуль што ўсяго тры чалавекі там вы чацвёрты. Несці дзяжурства прыйдзецца ўсім. Людзі своеасаблівыя да кожнага трэба падабраць ключык. І вось калі я пражыў паўтара месяца з гэтымі своеасаблівымі людзьмі, ключыкі знайшліся самі сабой. Ці больш правільна сказаць, Ніякія ключыкі не спатрэбіліся. Можа, я дрэнны камандзір, ліберал, як лае ў мяне малашкін, але і з новымі сваімі падначаленымі, калі крыху апомніўся і пра ўсё расказаў ім, хутка здружыўся. І служба ў нас ідзе без усялякіх непаразуменняў. Кожны ведае сваё месца, свае абавязкі, і ўсе дакладна без спрэчак выконваюць мае няхітрыя кіраўкі загади. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.